Kimde kim näme istehza'a billahi, Allanyň üstünden gülse, Allany äsgermezçilik etse, Ewir Rasul, edil şoň ýalagam näme pygamberi, pygamberiň üstünden gülse, ony äsgermezçilik etse, ýa Allany we Rasulyny degişilýän zat tutsa, Ewil Kur'an, ýa Kur'an Kerimi, Ewid din, ýa-da dini, ýa perişdeleri, ýa-da ulamalary, din ulamalaryny. Näme min ejli ilmihim, ýöne näme ulamalaň üstünden gülen adamyň üstünde näme giňişleýinme. Näme bir alymyň üstünden gülýä, ýani alymyň sesi gülkünç, düşündiňmi? Oň etýän zady günä, eýýäm näme bu küfre ýetenak. Bir bir alymyň üstünden gülýä, käbir alymlar sadalygyndan näme Köne küşülirak zadam geýäýýä, ýa geýen eşigi gelişenok. Eşiginiň üstünden gülýä. Düşündiňmi? Gelişmänligi üçin. Ýa sesi bir tüýsejik çykýa, şoň üstünden gülýä. Eýýäm o taýda alymyň göterýän ylmy, din ylmy üçin gülenok eken-de, alymyň şahsy bir zat üçin gülýän eken. Bunda käfir bolanok-da näme, toba etmeli bolýa, uly günä etdigi bolýa. Emma, Alymyň üstünden gülýä göterýän dini üçin, ylmy üçin gülýä. Ana näme? Onda käfir bolýa, dinden çykýa. Emma ondan öňki perişdeler, din, Kuran, Alla we Resul oň üstünden güldimi, eýýäm ol dinden çykýa. Oň nemesi ýok, tafsil, açyklamasy ýok. Güldi gutardy. Ew bi eýi şairatin min şairil islam. Ýa-da islendik bir näme, diniň bir näme nyşanalaryndan, diniň bir amallaryndan Din saýylýan näme zatlaryň üstünden gülse, mysal üçin, näme zatlar diniň şäiralary hasaplanylýar, diniň esasy bir alamatlary, amallary hasaplanýar, kessalat, namaz ybadaty, äwüzzekat, ýa zekat bermek, äwüssyýam, agyz beklemeklik, haj etmek, attawafy bilkäbe, käbäň daşyndan tawaf etmeklik, Al-wukufu bi Arafa, Arafa dagynda durmak, haçda. Ew al-mesajid, umumy metjitler. Ew al-azan, ýa azan. Ew al-lihýa, ýa sakal goýbermeklik, sakalyň üstünden. Ew as-sünnetun-nebawiyýa, ýa-da islendik bir näme Rasulallahyň etmekligini ýa aýtmaklygyny buýran näme sünnetleriniň üstünden gülünse, haçanda edilende, aýdylanda. Ila gaýri zalike min şaýiril islam. Bulardan başga-da näme zatlar dini amal hasaplanylýarmy ýa dinden hasaplanylýarmy? Şu zatlaryň üstünden gülmeklik näme? Äsgermezçilik, kemsitmeklik, degişmeklik tutmaklyk näme dinden çykarýar? Wal mukaddasat al islamiyye. Bundan başga-da näme zatlar näme? Dini mukaddeslik hasaplanylýarmy bolsa? Näme zatlar dinde mukaddes hasaplanylýarmy bolsa näme? Şoň üstünden gülse näme diýer? Fa huwa kafirun. Aýt, diýýä, pygambere buýruk, Ol Alla we Rasulynyň üstünden, dininiň üstünden gülýänlere näme diýdi? Äbillahi we aýatihi we rasulihi, Ä, Alla we Onuň aýatlary we Onuň pygamberleri, pygamberleri, kuntum testehzi'un, şulaň üstünden indi gülýäňizmi? diýdi. Indi size Alladan we Onuň aýatlaryndan we Onuň pygamberlerinden başga gülmäne degişmäne zat galmadym diýdi. Kim şeýtse, la ta'teziru, aýt olara ötünç soramaň, kad kefertum ba'de imanikum, imanyňyzdan soň siz näme käfir bolduňyz diýip aýt diýýär. Allah Tagala näme diýýär soňam, in na'fu an ta'ifetin minkum, şeýdenleň birini bagyşlaýsagam diýýär, nu'azzib ta'ifeten diýýär, başga bir toparyny azap bereris diýýär, näme üçin, bi ennehum kanu mujrimin, sebäp diýseň olar näme jenaýatkär boldular diýýär, Allaň hakynda uly näme günä etdiler diýýär. Indi in na'fu an taifetin diýdigi Allah'yň üstünden näme gülüp Allah sögüp näme bagyşlanan ýan ýok toba etmese. Ýöne bärde ol edenden birini bagyşlasak hem beýlekilerini bagyşlamar diýende näme aslynda 3 sanak munafyk gülýä Allah'yň pygamberimiz şu gazwada. Şonuň içinde biri näme Sögmedem, gülmedemde diňe diňlemäne şärik boldy. Düşündiňmi? Goşulyşmady. Indi diňle näme şu üçüň biriniň näme diňleýänçisi boldy. Ana şondan näme şo toba etýär Allah ony bagyşlaýar. Düşündiňmi? Ýa-da taifatan minkum dip minhum diýdi. Oň on birini bagyşlasaňam beýlekiler bagyşlamaýar size. Näme üçin sebäp diýseň olar näme mujrim boldular diýär. Allaň hakynda ul in ul ingil näme günä etdiler diýär. Ýalňyşdylar diýär. Soň ýene Mutaffifin süresiniň ýigrimi dokuzdan otuz altynjy aýatlaryna çenli näme diýýär Allah Tagala? Innellezine ejremu kanu minellezine amanu ýadhakun. Indi näme? Kapyrlaň bir toparynyň nädip, näme amal bilen kapyr bolandyklaryny gürrüň berýär. Şular ýalak näme? Käbir ha, käfir bolanlar, ýani ejremu, jenaýat edenler. Şu eden jenaýatlar günäsi esasynda käfir bolanlar, nädip käfir boldular diýýär? Kânû minellezîne âmenû ýadhakûn. Olar diýýär, näme? Iman edenleriň üstünden, näme, güldüler diýýär, ýadhakûn. Iman eden adamlaryň üstünden güldüler. Näme ile iman eden adamlaryň üstünden güldüler? Iman eden adamlar, näme, din tutanlarynda din tutýandyklary üçin güldüler diýýär. Sakal goýberdiler, sakalynyň üstünden güldüler. Hä, hijap geýdiler, hijabynyň üstünden güldüler. Namaz okadylar, namazynyň üstünden güldüler. Şeýdibem käfir boldular diýýär. We iza marru bihim yetegamezun, we eger-de näme, marru, olaň deňinden bir musulman, mu'min adam geçip gitse-de, bihim, olaryň üstünden yetegamezun, şyltak atdylar diýýär. Elleri bilen ýa gözleri bilen yşarat edip oňa seret, sakalyna seret, ýa hijäbine seret, ýa balagyna seret, ýa onsuna seret, ýa bunsuna seret diýip näme, eger mu'min musulmanlar näme, din tutan halda olaň deňinden geçselerem näme, yetegamezun, şyltak etdiler diýýär. Taýyp. Bular bu zatlary edenlerinden soňam, iman et, imanlylaryň üstünden gülüp, olaryň üstlerinden şyltak atanlaryndan soňam näme? Izenqalabu ila ahlihim inqalabu fekihin. Haçan-da näme? Inqalabu ila ahlihim, öýlerine, maşgalalaryna gaýdyp gidenlerinde-de diýe näme? Inqalabu fekihin, şady-horram bolup näme? Hiç bir günä etmedik adamynyň halyna inqalabu öýlerine gaýtdylar diýip. Aslynda bir adam iman eden adamyň üstünden gülse, din tutýanyň adamyň üstünden, din tutany üçin gülse, olaň üstünden şyltak atsa, olar äsgermezçilik edip eli gözi bilen näme oňa buňa oňa seret, buňa seret diýip üstünden güldürse, öýüne gaýdanda ol adam näme etmeli? Gorkmaly, öýüne baryp aglamaly, toba etmeli, men bir kapyryň amalyny etdim, Şul amaly men kapyrja çykar, kapyrlyga çykarjak amal etdim. Gynanmaly eden zadyna, ökünmeli. Emma bular näme etdi diýýär, Izenqalabû ilâ ehlihim unqalabû fekihîn. Olar öýlerine gaýdanlarynda, göýä hiç zat etmedik ýalak, näme, fekihîn, özlerinden hoşal, şady-horram bolup, näme, arkaýyn gatdylar diýýär. Ve izâ raawhum qalû inne hâulâi ledallûn. Taýyp. Bu zatlardan soňa men tek toba edenak olar diýen. Wa iza ra'awhum eger näme ol kapyrlar o diniň üstünden gülýänler ra'awhum eger göräýseler diýen. Bir mu'min guluny hum zamir mu'minlere gaýtýar. Wa iza ra'awhum eger ol kapyrlar diniň üstünden mu'minleň üstünden gülýänler. Bir musulmanyň din tutup ýören halatyny görsede näme kalu näme diýerler diýe kalu bir birine aýdyşarlar diýe inne haula olara serediň ledallun ana şolar näme azaşanlardyr diýerler diýe düşündiňmi we din tutulýan adamy näme dinsizler akmak saýa azaşan saýa Hä, oýnatgy saýýalar. Nämemiş, din tutýan-a gidip, näme, Arapda özüni oýnadyp, näme, Allaň we Rasulyň dinine gelýämiş. Ol kapyram, näme, kommunistde özüni oýnadyp, diniň üstünden gülýänligini, özüni, näme, akyllylyk saýýamiş. Wa iza ra'awhum, eger göräýselerem diýýär, näme, bir din tutýan mu'min musulmany, kalu, näme diýerler diýýär bir-birlerine, o mu'minler görkezip, inna haula, ho, olar görýäňizmi, ho, la zallun, olar, näme, azaşandyrlar. Olar näme samsykdyrlar, olar akmakdyrlar diýerler diýip. We ma ursilu aleýhim hafizin. Allah Tagala bularyp ýazgat näme diýýär? Näme üçin bulaň bar işi mu'min derňemek boldy diýýär. We ma ursilu olar ugradylmada men tarapdan diýýär. Aleýhim olaň üstüne hafizin gözegçilik etmeklik üçin diýýär. Siz diýýär, eý kapyr, mujrimler diýýär. Näme siziň bar işiňiz men mu'min gullam boldylar diýýär. Siziň bar işiňiz din tutýan, sünnet tutýan mollula diýýär. Göýä diýýär, men sizi olaň üstüne hafyzyn, gözegçi etmeklik üçin, olaň eden işini derňemeklik üçin, olaň aýtýan-diýýän zatlaryny, edim-gylymlaryny tankytlamak üçin ugradylan ýalak-la siz men tarapdan diýýär. Näme üçin beýtýäňiz? Özüňe gözegçilik et, dine gelmeýänligiňe. Özüňe gözegçilik et, sünnede gelmeýänligiňe diýýär. Özüňe gözegçilik et diýýär. Allaň ýoluna gelmän, kapyryň ýoluna gelýänligiňe diýýär. Näme üçin siz beýle bar işiňiz mu'min boldy diýýär. Hakykatdan hem oglanlar, şu zamanda näme? Barsynyň işi musulman boldy. Biri ýalaňaç çykýar, hiç kimiň işi ýok. Biri hijäpli çykýar, ammo näme? Hemme kişi şoň gürrüňini etýär. Başgaça daňynanda bolanokmyka? Ýa hökman şeýdip daňynmalymyka ýalygyny? Öň namysyny gorap, näme, bir Alla we Rasuluna razy boljak şeklinde örtünip çykdymy, bar götüni açyp zyna etýänmi işiň bol. Biri näme, geroin çekip, zyna edip, köçede içip-syçyp ýatyr, näme, hiç kimiň işi ýok, görmedik bolup geçýärler. A biri şo zatlardan toba edip, sakaly goýberip, dine gelip, Allaň öýüni, näme, Ybadatlar bilen doldur. Sakalyny goýberip geziberse näme? Hemme kişiň gözüne şo düşýär. Hä? Başga zat edende bolanokmyka? Sakalyny goýbermände bolanokmyka? O geraýin çekip ýörkä iş zat diýen akdylar. Näme diýä? Göýä bular gözegçi boldy, gözegçi, gözegçi wezipesine ugradylan ýalak boldular diýýär Allah Taala. Minel küffâri ýelhakûn. Ana, şo gülki hakyky gülki diýýär. Mu'minleň gülküsi Alla tarapyndan näme, izin berlen, ursgat berlen gülki diýýär. Emma näme, kapyrlaň eden gülküsi, ýa-da özüni musulman diýibem, şeýdip, şu suratda diniň üstünden gülen bolsa, ol adam kapyr bolýar. Oň gülküsi eýýäm küfre ertýän, dinden çykarýan gülki. Nähili gülerdi ýa iman edenler kapyrlaryň üstüne, alel araiki ýanzurun, jennetiň içinden näme lagly, merjen, altyn kümüşden näme ýasalan araikalaň, kürsüleň üstünde näme mes ýatyp, hoş bolup näme kapyrlaň dowzahda ýanyşyny görüp gülerler diýýär. Allah Tagala mu'min gullarynyň içini sowadar diýýär. Soň Allah Tagala näme mu'minleri jennede salansoň, kapyrlaram dowzaha salansoň, O lagly merjenden, altyndan, kümüşden, näme, zümerretden gurlan, näme, kürşileň, kürsüleň üstünde mümin gullaryny oturdyp, dowzahda kapyrlaň, näme, ýanyşyny görkezip, olaň üstünden güldürip, işlerini gowy sowatdyrandan soň, Allatagala müminlere näme diýer diýýä, Hel suwwibel kuffaru ma kanu ýef'alun, Hel suwwibe, doly jezasyny aldy dämi, el kuffar, kapyrlar diýýä, ma kanu ýef'alun, dünýede Siziň üstüňizde eden zatlary üçin diýýär. Şonda näme, mu'minler hoş bolup, Rabbym, näme, käfirlere, näme, hakly jezasyny berdiň, näme, diýerler diýýär. Hatda şu derejede güler diýýär, mu'minler jennediň gapysyny açyp, käfirlere geliň diýerler diýýär. Olaram ylgap jennete girjek bolup ýetip barýarkalar, näme, mu'minler jennediň gapysyny ýapyp, üstlerinden gülerler diýýär. Düşündiňmi? Hal suwibal kuffaru ma kanu yef'alun. Allah Taala näme, dowzaha kapyr atandan soň näme diýýär? Kapyrlar eden amallary üçin jezasyny aldymyka diýýär. Ýani ol sorag bilmesizlik esasynda dälläni, hakyky aldy ol täkit esasynda. Şoň üçin näme hökmany suratda musulmanlar bu zatlara üns bermeli. Ägä bolmaly, gapdalyn ol bir musulman adam ýa bir musulman zenana Allahyň Rasulynyň buýruşy ýalyk ýaşajak bolup ýörenini görse, ýa deňinden geçse, gözi gaşy bilen, ýa eli bilen, barmagy bilen oňa seret, muňa seret, o taýsyna seret, bu taýsyna seret diýip näme, olaň üstünden gülmeli däl. Olaň üstünden gülmeklik näme, seni dinden çykaryp, seniň ebedi jähennemde galmaklygyňa näme, sebäp boljak amallar eken. Ýene An'am süresiniň altmyş sekizinji aýatynda näme diýýär Allatagala? Ýahudun, batyl gürrüň etýänleri, fi âýâtina, biziň aýatlarymyzda. Käbir adamlar oturyp, näme, dini tankytlaýarlar. Aý, din, aý, dindarlar, aý, Kuranda, aý, Olla, şerigatda. Näme sen şuňňalak diýýä, fi âýâtina, biziň aýatlarymyzda, biziň dinimizde. Tankyt edip, batyl gürrüňler etýänleri görseň, fe a'rid anhum, diýýä. Olardan, näme, ýüz öwür, diýýä. Tur gapdallaryna oturma, diýýä. Unutdyrsa diýä, şeýtan diýä. Unudyp näme oturaýsaňam diýä. Fela taq'ud, oturaýmagyn diýä, ba'de zikra, ýadyňa düşenden soň diýä, olar bilen oturmaklygyň bolmaýanlygy, hä, tur diýä, ma'al kawmiz zalimin, zalym kowum bilen oturaýma diýä. Birden ýadyňdan çykaryp oturypsyň, gördüň wagtyň bir jemagatda diniň gürrüň edilýä, diniň üstünden gülýäler, batyl gürrüň etýäler din barada. Senem otyrsyň, ýadyňa düşenok. Birden ýadyňa düşdümi, tur diýýär. Ony seň ýadyňdan çykaryp, ol batyl küfür edilýän ýerde oturmaklygyňa sebäp bolan şeýtandyr diýýär. Bada zikra, ýadyňa düşeňden soň oturmak bolanok. Taýýyp. Biri ýadyna düşenden soňam öz erki-ygtyýarlan oturdy. Şo-da deň şärik. Näme? Deň şärik. Toba etmese näme? Bolanok. Ýene Allatagala Nisa süresiniň bir ýüz kyrk, kyrkynjy aýatynda näme diýýär? Wa kad nazzala aleýkum fil kitap. Şübhesiz näme indirdi Allatagala size Kuran Kerimde diýýär. Ýani Alladan bu buýruk diýýär. Ýöne ol bul näme kesiň gürrüňi däl ýa batyl aýdylan ýerde oturmaly däl turmaly diýilýän gürrüň diýýär. O gürrüňi diýýär nazzala aleýkum fil kitap. Alla size şu Kurany indirdi diýýär. Näme diýip indirdi? En iza semi'tum. Ol adamlar käfir, nejasat ol adamlar. Hatda çanagyňam bir etme. Oturyşma, turma, gatnaşma diýýär. Hatda ýahudu fi hadisin gaýri, tä ol küfür gürrüňlerini taşlap, başga dürs gürrüňe geçýänçäler diýýär. Emma oňa geçmän, şo batyl gürrüňlerini, Allaň aýatlaryna ynanmasyzlyk gürrüňleri edip, Allaň dininiň üstüne gülmeklik gürrüňlerini edip otyrlarmy? Fela tak'ud ma'hum. Olar bilen oturaýma. Taýyp, ejizlediň, oturdyň. Inkär etmediň. Innekum izem misluhum diýýär. Onda senem diýýär şoň ýalak diýýär. Onda senem aýny şol käfirler ýalak diýýär. Senem kapyr borsuň diýýär. Siziň kalbynda Allany, hä, mukaddesleýän, kalbynda Allany we onuň dinini, aýatlaryny tagzymlaýan adam Allaň aýatlaryna sögüp otlyp otyrka näme, çekip-çydap otady oturybilme, turup gitýär. Emma sen turup gitmän oturdyň dämi, Ennekum izem misluhum diýýär. Onda sen hem olar ýalak diýýär. Taýyp. Sen hem onda olar ýalak bolsaň kim? A gönümel Allahy sögýän kapyr oňa razy bolup oturýanam näme? Munafyk kapyr. Näme diýýär Allah Tagala? Ennallaha jamiul munafikine wal kafirine fi jehenneme jemi'a. Allah ol munafyklary, ol kapyrlar bilelikde näme? Hemmesini jehennemde bile ýakjakdyr diýýär. Emma musulman näme? Allany tagzymlamaly. Allaň dinini tagzymly. Allaň tagzymlanýan ýerinde görünmeli, Alla tagzymlanmaýan ýerde durmaly däl. Şoň üçin aşaky aýatda Haj süresiniň otuzynjy aýatynda Allah Taala näme diýýär? Ve men yuazzim hurumatillahi fe huve hayrun lehu inde rabbi. Ve men kimde kim yuazzim tagzimlap bilse Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini. Fehuwe haýrun lehu, oňa haýyrlydyr diýýär Allaň ýanynda, inde Rabbihi. Ýani Allaň dinini tagzymlamak. Allaň näme hormatly gören zadyny hormatly görmemek, dini hormatlamak, dini mukaddes saýmak. Bu zatlar etseň Rabbyň ýanynda saňa sogap ýazylar diýýär. Rabbyň ýanynda saňa näme derejäň bolar diýýär. We ýene Hajyň aşaky otuz ikinji aýatynda Allah Tagala näme diýýär? We men ýuazzim şairallâhi fe innehâ min takval kulûb diýýär. Kim diýýär, näme tagzymlabilse diýýär Allaň ybadatlaryny, Allaň din diýen zatlaryny, fe innehâ, çünki onuň näme, Allaň dinini tagzymlap bilmekligi diýýär, takval kulûb, ýüregiň takwalygyndan diýýär. Bir adamyň ýüreginiň näme, ýüreginde takwalygynyň bardygynyň alamaty näme, Allaň dinini tagzymlabilýänligi. Emma biriniň kalbynda şonuň ýoklugynyň alamaty näme, Allah sögülýän ýerde deň-şärik näme, dymyp diňläp oturmaklygy. Emma daňylly, ýa zorlanyp saklanyl, ol başga gürrüň, o girenak. Emma turaýyn diýse gidibilýä özi. Oň gideni üçin oňa hiç ezýetler zatlaram berlenak. Şonda-da oturdy näme, Alla sögülýän ýerde, dine sögülýän ýerde, Allaň üstünden gülünýän ýerde, kä halatda dagy näme, bile goşuldy, gülüşdi. Kim bolýar? Munafyk bolýar ol adam. Ennakidussabi, bula näme, altynjy dini bozýan zat. Ýedinji dini bolýar, bozýan zat näme? Jady. Essihr diýýär, jady diýýär. Jady ylmynyň özi küfür. Zady ylmyny öwrenmekligiň özi küfür. Öwretýänem kapyr, ony öwrenmekligem, oňa ynanmaklygam, oňa barmaklygam, şuň hemmesi näme, küfrüň şahalaryndan, dinden çykarýan alamatlaryndan. Ýöne we minhu es-sarf wal-atf diýdi. We iň esasy köp edilýän bölegem näme diýdi şu wagt Muhammediň matynda jadyň es-sarf, Är-aýaly aýyryşdyrmak. Wal atf ýa-da näme, islemeýän gyz bilen erkegi jübütleşdirmek. As sarf näme, agzybir ýaşap ýören är-aýaly aýyryşdyrmaklyk üçin doga bermek. Aslynda doga diýýärler, doga däl ol, jady etmek ol aslynda. Ýöne näme jadyny doga sözi bilen Kapyr jadygoýam näme, molla ady bilen näme etdiler, rowaç tapdyrdylar, şony doga däl, jady edip näme etdiler, es-sarf etdiler, är-aýaly aýryşdylar. Jady edibem näme etdiler, el-atf diýdiler, öýlenmeklige razy däl adamyny jadylap öýlener ýalak etdiler, ýa barmaklyga razy däl gyzy näme, doga berip näme, pylan kese barmaklygy näme, jadydylar. Şu zadam, oglanlar, jady. Fe emmes sarfu diýýär. Aýryşdyrmak fe huwe amelun sihri diýýär. Jadygöýleň bir amaly diýýär. Taýyp, ol amal etmeklikden näme niýet etýärler? Ýaksudu minhu tagýyral insani amma ýehwa. Şol amaldan kast etýärler, amal etmeklikden niýeti näme? Üýtgetmeklik bir adamynyň amma ýehwa islenýän, isleýän zadyny. Bir adamyny gowy görýän zadyndan, isleýän zadyndan aýyrmaklyk üçin ulanylýan näme? Jady. Kähalatda näme? Käbir aýallar ejesinden gabanyp ärine doga berýär. Ejesini ýigrener ýalak etýär. Ejesini köçä zyňar ýalak etýär. Ýa bir bajysyny kowar ýalak etýär öýünden. Bir adam bir zady gowy görýän bolsa, şony gowy görýän zadyny näme? Ýigrendirer ýalak jadyň görnüşleri bar. Mysal üçin, kesarfir rajuli an mahabbati zawjatihi ila bugdiha. Mysal üçin, ýa sarp etmeklik, aýyrmaklyk diýýär bir erkegi Hä? Aýalyny söýmeklikden näme ýigrenmeklik edýär. Aýalyny söýüp ýören adam ertir görýäňmi ony näme? Sen itden beter ýigrenýän diýip näme eleýini urup sögüp ýör. Sebäbem ýok, hiç kimem bilenok. Sebäbi näme? Jady. Wa ammal atyf näme? Atyf olam näme? Jüwtleşdirmek, çatmak. Fa huwa amalun sihriyyun aýdan. Olam jadylaň amaly. Ondan kast edip niýetlenýän zatlaryna we tagribul insani, tergibul insani fima la yahwahu. Hawa, desene jynlar näme etdiler? Allap, jadygoý kitaplaryny adamlara ine şu Süleýmanyň ulanan ylmy diýip berdiler. Düşündiňmi? Süleýmanyň ulanan ylmy o däldi, Süleýmanyň ulanan ylmy wahyýdi, Allaň ylmydy. Allaň buýrugydy. Şoň üçin Allah Taala näme? Wa ma kafara Süleýman. Süleýman kafir däldi diýýär. Süleýman jadygoýam däldi. Ol eden näme mugjyzalaryny, gudratlaryny jady esasynda-da etmedi-de, Allaň ýardamy esasynda etdi. Ýöne käfirler kim diýýä? Welakinneş-şeýatine keferu, ýöne şeýtanlar kapyrdy diýýä. Olar öwretdiler adamlara jadylygy diýýä. Ýuallimunen-näses-sihr, jadygoý, jadylygy öwreden adamlara jynlar diýýä, şeýtanlar diýýä, Süleýman däl diýýä. We ma unzile alel melekeyn, hatda näme iki perişdä inen zadam jadydy diýýär. Bäbil şäherinde, Babilýon diýýärler-a, Bäbil şäherinde, Yrak, Palestin taraplarda, Bäbil şäherine gelen perişdäňem iki öwreden zady jadydy diýýär. Iki perişde-de jady öwretdi, ha, möjüze bilen, Allaň dini bilen, näme adamlar jadyň tapawudyny biler ýaly. O iki perişdäň ady Harutdy, Marutdy. Biriniň ady Harut, biriniň adam Marut. Ol ikisi näme? Wa ma yu'allimani min ahadin. Hiç kime öwretmezler ta yaqula. Aýtýançalar jady öwrenjek bolýan adamlara innema nahnu fitnetun. Biz diňe näme adamlary Allah tarapyn barlamak üçin, synamak üçin ugradyldyk diýip. Kim imany Süleýman pygamberiň dinini kabul etýär. Kim küfri, şeýtanyň küfrüni, jadysyny kabul etýär. Fela tekfur. Sen şu biziň öwretýän zadymyzy öwrenseň kapyr borsuň. Kapyr bolaýma diýerdiler diýip. Tä şu jadygöýligiň, hä, küfürdigini, jadygöýligi öwrenmekligiň, hä, imanyňy aýyryp, kapyrlyga salýandygyny öwren aýtýança iki o perişde öwretmezdi. Taýyp, adamlar bu iki perişdäň nesihatyny alyp gaýdardylarmy? Ýok. Feýeteallemune minhuma ma ýuferrikune beýnel mer'i we zewjih diýýär. Şeý diýenlerinden soň hem öwrenerdiler diýýär olardan nädip hä iki aýa är-aýal aýryşdyrmany, nädip iki erkek bilen aýaly jüwtleşdirmeli şony öwrenerdiler diýýär. Şoň üçin näme jady öwrenmekligem näme küfür eken, gitmekligem, etmekligem küfür eken. We delilem näme hadysdan Abdullah ibn Mes'ud razyýallahu anhu aýtýar, näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeý diýdi diýýär, Enner ruka wet temaime wet tiwelete şirkun diýýär. Ruka etmeklik, temaim asmaklyk, tiwele ulanmaklyk näme şirk diýýär. Ruka näme? Bizdäki ahun ýa molla adyny göterýän jadygöýleň nämesi samyrdamasy. Boladyşa. Näme, görseň diňe tapyr-tupur elinde pyçak bardyr. Porhan şo. Näme, şoňa ruka diýilýär. Şoň galak etmeklik. Wet-temaim. Temaimem näme, şoň gala kylan, hä, käbir dogalaryny, bäş ýyldyz, üç ýyldyz, nemis krest, düşündiňmi? Şuň galak zatlary ýazyp, iblis. Şeddad, Nemrut, Dakýanus, şuňalagatlar ýazýarlar bizde. Şuňalak zatlar dakybam näme, daňy ýazyp bir kagyza. Onam tumar edip näme, haýwanyň ýa çagaň boýnuny asmaklyk. Şoňa temäim diýilýär. Doga tumar-da. Biziňkiler doga tumar asýandyrlar. Şo temäim, şirk şu zatlar. Şo zat meni gözden goraýar, şu zat meni dilden goraýar. Şu meň çagamy näme, malymy gözden, dilden goraýar diýip näme, boýnuny asýar. Şirk. Haçanda gönümel şo zadyň özüne ynansa, şu zatda meni goramaklyk bar. Şunuňmy? Gönümel özi şu zadyň başarýar diýse, ol hakyky müşrik, dinden çykarýar. Emma biri ýok, näme? A'uzu billah diýýär. Allah daş etsin diýýär. Goraýan Allah diýýär. Haýyr Allahdan gelýär, şerem Allah gider. Ýöne bu zatlar sebäp diýse, oňky kiçi şirk bolýar. Şunuňmy? Wa tiwala näme? Ýa-ni sarf atf. Biri näme molladan Ýani türkmen dilinde molla diýäýes diniň dilinde jadygoýdan, şeýtandan näme etýä? Barýada doga alýa, a ärim diňe meni gowy görer ýalak et diýä. Olam bir zat berýä türsüginde goý diýä. Ýa ýassygynda goý diýä. Ýa plan ýerinde goý diýä. Ýa biri barýa näme? Pylany, hä, heleýini kowar ýala gyt, men oňa heleý bolup barjak, diýýär. Üç müň dollar, diýýär. Berýär, alyp gaýt, diýýär. Onam äkidip şol adamyň bir ýerinden asýar. Şo zada näme tiwele diýilýär, düşündiňmi? Är-aýaly aýryşdyrmak üçin ýa bir erkek bilen bir aýaly baryşdyrmak üçin alynýan doga näme diýilýär? Tiwele diýilýär. Şu zatlaram şirk. Özem näme? Müşriklere näme? Goltgy bermek, ýardam bermek. Musulmanlaryň zyýanyna. Muwa muawanatihim alal muslimin diýdigi. Müşrik bilen musulmanlar ýa kapyrlar bilen musulmanlar näme? Uruş etse. Sen hem kim özüňi musulman diýip, baryp bir kapyryň hataryna goşulyp, ýa hataryna goşulmanym, dil taýdan, mal taýdan, göwünlik taýdan, Hä? Musulmanlaň garşysyna uruşýan müşriklere, kapyrlara näme? Islendik bir görnüşden ýardam kömekleri berseň, ýa musulmanlaň içindäki näme? Ejiz ýerlerini habar berseň, ýa pylan ýerden gelseňiz ýeňersiňiz, pylan gapydan girseňiz ýeňilersiňiz, şuňalyk musulmanlaň içinde näme? Kapyrlar tarapyn göz bolup berseň näme? Dinden çykýaň. Näme diýýär Allah Tagala Maide suresynyň elli birinji aýatynda? Ve men yetewellahum minkum Nireden gorkuzsyn özüňe musulman diyip name musulmandan yeňilmegini isleyaň özüňe musulman diyip name musulmany gyryan name orsa gowy göryan he orsun gyryan musulmanynam yigrenyan nireden sen musulman boljaň we ene ali miran suresiniň bir ýüz We bir ýüz birinji aýetlerinde Allatagala näme diýýär? Ýa eýýuhellezine amenu, iman edenlere Allatagala näme etýär? Nida etýär, çagyryş berýär, öwüt berýär. Hökmany suratda şu öwüdi alyň diýýär. Eý iman edenler diýýär. In tuti'u diýýär. Eger siz diýen etseňiz diýýär. Feriqan minellezine utul kitap. Ýewreý bolsun, hristian bolsun, ýa şolaryň haýsam bolsa bir toparynyň, feriqan diýdigi. Şolaryň haýsam bolsa bir toparynyň diýenini etseňiz, eý iman edenler! Olar sizi näme derejä ýetirerler, şony aýtýar. Siziň näme käfir biziň ýüzümize gülüp bakanyna seretmeli däl-de, o ýüregi bilen maňa nähili bakýar, oňa seretmeli. Taýyp, musulman kapyryň ýüregini nirden bilýär? Ony ýaradan Allaň ylmynyň, Allaň habar bermekliginiň üstünden bilýär. Allah Tagala bize näme edýär, eý iman edenler! Eger siz diýenini etseňiz bir toparyň, diýýär, ýewreýlerden, hristianlaň bir toparynyň diýenini etseňiz, ýeruddukum ba'de iýmanikum käfirin. Olar sizi iman edeňizden soň kapyrlyga aýlandyryberterler, diýýär. Ýeruddukum, aýlandyryberterler sizi ýene iman edeňizden soň käfirlige, diýýär. Türkmenler musulman bolmazdan öň kimdi? Kapyrdy. Indi sen musulman bolduňmy, kapyryň, ýewreýiň, hristianyň, kommunistiň, massonyň diýenini ediberdiňmi? Şoň sözünden çykman geziberdiňmi? Olaň diýenini edibermekligiň netijesi näme eken? Seni öňkiň ýalak ýene imanyňy aýyryp, näme, käfir bolup barmaklygyňa näme ederdi, sebäp bolardy. Taýyp. Indi yzyndaky aýada gaty üns beriň oglanlar. Gaty geň aýada şu yzyndaky bir ýüz birinji aýat. Ýani musulmanlaň oglanlar şu derejede Allaň kitabyny okamaýandyklary. Şu dereje näme din bilmeýändikleri. Näme diýýär Allah Taala? Ilki bilen näme diýdi aýatyň başynda? Eý iman edenler, ýewreý, hristiýana boýun boluň aýmaň, diýenini edäýmäň. Näme üçin? Rabbym, Bu soraga jogap diýen ýalak näme etdi? Käfir eder sizi, şoň üçin diýdi. Taýyp. Allah Tagala şeý diýenden soňam musulmanlaň içinde, ha, ýewreý hristiana boýun bol, şolaň diýenini etýänba men? Diýenini etýänba? Allah Tagalany şolary ýazgaryp näme diýýä? Ve keýfe tekfuruna diýýä, ve entum tutla aleýkum aýatullahi Ve fikum rasulun. Şu zatlardan soň siz nädip kapyr bolubilýäňiz diýýär. Ve içiňizdeden hem Allaň aýatlary okalyp ýörär diýýär. Ve rasuly gezip ýör diýýär. Ölki öwürki musulmanlaryň içinde pygamber gezerdi. Indi pygamber öldi biziň aramyzda pygamberiň nämesi gezýär? Hadyslary gezýär. Şoň üçin Allatagala inkär edip näme? Bu aýatlar aýdylyp, bu hadyslar eşidenden soňam Keýfe tekfurun? Nädip kapyr bolubilýäňiz? Nädip, näme kapyra dogan çykybilýäňiz? Öz musulman doganyňyza duşman bolubilýäňiz diýýär. Wa antum tutla aleýkum ayatullah. Wa size-de diýýär, irden agşam diýmän Allaň aýatlary okalyp otyr. Kim dostuň, kim duşmanyň aýdylyp otyr. Taryhyň özem aýdyp otyr ol. Bolýa sen Kuran hadysna hem el ýeterimde däl diýseň. Seň taryhyňa çenli aýdyp otyr seň ýurduň depelän kim? Seň ata babaň gyran kim? Seň ýurduň koloniýa eden kim? Seň namysyňa degen kim? Seň ahunlaňy öldüren kim? Allaň öýüni ýumuran kim? Kuranlary üýşürip üýşürip ýakan kim? Musulman ahunlary ulamalary sürgün oňa muňa sürgün eden kim? Hatda Kuran hadysa gelmeseň taryh hem aýdyp otyr. Şu zatlardan soň, şu wagtky özüne musulman diýenler, Allaň aýatlary okalyp otyr. Hadyslar aýdylyp otyr. Hatda taryhlaram näme aýdyp otyr. Seň dusmanyň kim, seň dostuň kim? Şondan soňam näme Allah Taala näme diýýär? Wa keýfe tekfurun. Nädip kapyr bolup bilýäňiz diýýär. Wa men ýatasim billah. Şoň üçin Allah Taala näme Bizi ýalak onuň dininde gezjek bolýan musulmanlara näme diýýär? Olar kapyrlygy saýladylarmy? Hä, hudyýa gönüger diýýär, ilä syraty mustakym, dogry ýoluna diýýär. Dogry ýola gönükmeklik, dogry ýola düşmeklik, hakdan bolmaklyk, haky bilmeklik. Nämeden ýapyşmaklykda bolýan eken? Alladan ýapyşmaklykda. Allaň dininde gezmeklikde, Allaň kitabyny okamaklykda, Rasulallaň sünnedine gelmeklikde. Emma kapyrdan ýapyşmaklyk, Ä, çagyryş, diňläň diýýär, üns beriň diýýär. Eý, iman edenler diýýär. Eger siz itagat etseňiz, diýenini etseňiz, käfir bolanlaryň. Olar sizi näme ederler? Ýeruddukum. Olar sizi gaýtararlar ala akabikum. Yzyňyza gaýtararlar diýýär. Ýani kapyrlyga döne dolandyrarlar sizi diýýär. Fetenqalibu hasirin. Siz näme? Utulanlara aýlanarsyňyz diýýär beýtseňizem. Utulanlardan bolarsyňyz diýýär. Size eýe gerek bolsa diýýär. Size howandar gerek bolsa diýýär. Size arka gerek bolsa diýýär. Belillahu mevlakum. Allah siziň mevlaňyz diýýär. Allah siziň howandaryňyz diýýär. Allah sizi ýeňdirýän diýýär. Allah siziň eýäňiz diýýär. Wa huwa hayrun nasirin. Eger Ýeňiş isleýärem bolsaňyz diýen. Iň haýyrly ýeňiş berdirýän Alla diýen. Bolýa kapyra gol berdiň näme plan kapyry ýeňmek üçin. Ýa kapyra gol berdiň üstünlik gazanmak üçin. Üstünlik gazanjak bolsaňam, ýeňiş gazanjak bolsaňam Alladan aňyrda size gowy ýeňiş berýän bamy diýen. Ebeden bize näme Alladan aňyrda gowy eýe-de ýok. Bize Alladan aňyrda näme haýyr ýeňiş berýänem ýok. Allah Tagala inkär edip aýtýar, Men aýdyp otyryn size, Meň duşmanym we siziň duşmanyňyz diýip. Ýagny ýewreýler, hristianlar, kapyrlar. Sizem olar bilen näme, dostlukly, doganly gatnaşýaňyzmy diýip. Näme üçin Allah Tagala ýazgarýar musulmanyň kapyr bilen dostlukly, doganly gatnaşmaklygyny? Wa kad kafaru bima ja'akum minal hak. Size gelen haka olar kapyr bollar diýip. Size gelen Haka olar iman eden aga diýýär. Sen näme, Muhammet pygamber meň rasulym diýýäň, ol seň diniňe ynananakmy, seň pygamberiňe ynananakmy diýýär. Ol seň diniňe ynananakmy diýýär, seni dowzahy seni duşman saýýar diýýär. Bu zatlardaňam siz olar bilen näme, mahabbatly, dostlukly, doganly gatnaşýaňyzmy diýýär. Ýuhrijunar rasula diýýär. We iyyakum. We näme, hatda Mekgedenem diýýär, rasuly siziň pygamberiňizi, We sizem Mekgeden çykarmadylarmy? diýýär, duşmançylyk edip, müşrikler. Soňam sebäbini aýtýar. Näme üçin ol müşrikler siziň pygamberiňizi we sizi Mekgeden çykardylar? diýýär. An tu'minu billahi rabbikum. Bir Alla meň Rabbym diýeniňiz üçin. Siziň eden günäňiz ýok-da, diýýär. Bir Rabbymyz Alla diýdiňiz diýýär. Şeý diýeniňiz üçin hem ol müşrik kafirler sizi näme Sizi pygamberiňizem sylamadylar, sizem sylamadylar diýýär. Näme, dogduk mekanyndan çykaryp kowdular diýýär. Bundan soňam siz doganly, dostlukly gatnaşýaňyz. Daýy, şu adam näme, bir topar ýurtlarda, musulman diýilýän ýurtlarda, musulman diýilýän halklarda bir topar näme, musulman gyzlara, gelinlere ezýet berýärler. Dogry dälmi? Bir topar musulman gyzlara, oglanlara näme ezýet berýärler, tutýarlar, basýarlar we beýleki özüne musulman diýen raýatam hökümediniň şu etýän zatlaryndan näme hoşal bolýarlar. Şolar hem bir oturyp pikir etmeli. Şu din üçin tutulýan oglanlar, gyzlar ýa ezýet çekilýär, ýa käbirleri atýarlar, öldürýärler. Näme günäleri barka, näme etmişleri barka diýip pikirlenip gördümi Kalam? Hü? Daýyp tutulýar musulmanlar, öldürilýär musulmanlar. Näme etmişi bar? Hökümetiniň we halkynyň garşysyna näme ýalňyşlyk etdi? Pygamberiň diýen zadyny diýdi. Sahabalaryň diýen zatlaryny diýdiler. Rabbym Allah diýdiler. Bir Allah ynanjak we bar haýyrlary um-, ondan umyt etjek. Bela-beterim geldimi, Rabbym, Sen ony menden gidir diýip, ondan dilejek. Gyssanamda Allany çagyrjak. Seň çöpüňi, çörüňi men çagyrjakka, we oňa ynanjak däl diýdi. Şoň üçin ýöne näme etdiler? Näme etdiler? Iň uly jenaýatkäre berilmeýän näme? Jeza berdiler. Bir adam öldürip tutulsa, näme etýärler? On bäş ýyl basýarlar, çykarýarlar. Biri gerain satdy, barygalyk etdi, dogry dämi? Neşe satdy. Bir toparyň näme, asuda öýüne gan çaýkady. Bir topar arly-namysly ýigitler näme, deýýus bolmaklygyna sebäp boldular, dogry dämi? Bir topar asylly gyz-geliniň näme, köçä çykmaklyklaryna sebäp boldular. Tutulýamy şolaryň käbiri? Tutulanok. Käbiri-ä tutulanok, dogrudan hem, tutulýanlar näme, bir iki ýyl oturýar, amnistiýa bilen çykýar, emma Rabbym Alla diýeniň içinde tutulyp çykany barmy? Ebeden çykany ýok. Şonuň üçin näme, musulmanlar hökmany suratda Kurany diňlemeli, Kurana düşünmeli, Allaň diýýän zatlaryna näme, gulak salmaly we dosty kim, duşmany kim, ony bilmeli we musulmanlara ezýet berlende näme, näme günäsi esasynda musulmana ezýet berilýär, şony bilmeli. Onda-bunda musulman tutulýarmyş, musulman öldürilýärmiş, olar terrormyş, olar basybalyjylarmyş diýilýän töhmetlere ynanmaly däl. Musulman terror, basybalyjy bolýan bolsa näme, köçede bank galmazdy, köçede näme puly jüwsi pul näme jüwsi pully adam gezmezdi, musulmanlarda o zat ýok. Ýöne näme, beýleki sada adamlar musulmanlardan täsirlenmezler ýaly, Allaň dinine, Rasulallaň dinine, towhide, sünnede gelmezler ýalak näme, töhmetler ýasaýarlar. Gaýybana bir erbet şekilde näme adam ýasaýarlar ine şu musulman ine şu şu diýip näme aslan näme o wasplar bilen wasplanmadyk o sypatlar bilen sypatlanmadyk näme bir päk arassa bir Allah tagala näme ybadat etjek bolýan bir rasulyny görelde tutup onuň näme sünnetine Boýun boljak bolýan musulman näme etýärler? Garalaýarlar. Hakykatda musulman näme? Musulmanlaň hem şu wagtky etýän günäsi, başda sahabalaň etýän günäsini etýärler. Musulmanlaň hem şu wagt goýberýän ýalňyşy, başdaky musulmanlaň sahabalaň goýberýän näme? Ýalňyşyny goýberýärler. Müşriklaň düşünjesinde başdaky sahabalar näme günä etdiler? Ýani bir Alla ybadat edip, başga hiç zada ybadat etmediler. Müşrikler musulmanlaň şu eden, bir Alla eden ybadatyn günä saýdylar. We siziň şu çöplügiňizden haýyr ýok. Şu çöplügiňiz siz gyssanaňyzda-da näme size jogap berenak? diýen sözlerinem sahabalar näme, jenaýat saýdylar. Edil şu wagtam biziň jenaýadymyzam näme, Bir Allada haýyr bar, şu tümmegiňde haýyr ýok diýýär. Bir Alladan haýyr bar, şu çöpüňde näme, haýyr ýok diýýär. Bir Alla seň näme, keselligiňe derman berýär. Bir Alla seň näme, keseliňe şyfa berýär. Bir Alla senden dertleri, ýaman gözleri, bela-beterleri aýyr bilýär. Şu alajaňdan saňa haýyr ýok diýýär. Ana şony näme, jenaýat saýýarlar. Şoň üçin musulman hakykady musulmandan öwrenmeli. Musulman dinin näme, dininden öwrenmeli. Kurandan, hadysdan öwrenmeli. Ýöne bir aýdylýan gürrüňlere näme, ynanmaly däl. Şonuň üçin Allatagala şu taýda näme, sahabalaň döwründe käbir sahaba ejizläp näme etdi, şu barada inen bu had, aýat. Ýöne şol sahaba barada inenm bolsa, hemme musulmana degişli. Aslynda bu aýatyň sebebin-nuzuly näme, Hatyp ibn Ebi Belta'a diýen bir sahaba üçin inen. Bu Hatyp diýen sahaba nämedi? Bir Mekgede ýeke çykan bir hossarsyz adamdy. Düşündiňmi? Soňam umumy hijret edilýär we musulmanlar hijrede gaýtýar. Musulmanlar hijrede gaýtýar, Mekgäni taşlap näme, Medinä gelýärler. Medinede-de ýaşalýar, yslam döwleti dikeldilýär, yslam goşuny dikelýär. Şeýdibem näme, Alla iň söýgüli ýeri bolan Mekgäni butparazçylykdan arassalamaklyk üçin näme, Resulalla yslam goşunyny düzüp näme, gitjek wagtyna Hatyp näme etýär? Hat ugratýar mekgelilere. Muhammet pygamber niýet etdi, Mekgäni aljak diýip. Niýetinde näme? Musulmany satmak däldi. Musulmanyň näme? Ýeňilmekligini islemek däldi däni. Aňyrda hijret edibilmän galan bir sany ejiz hossary bardy. Umyt ki, men şulara şu ýagşylyk etsem, olaram meň hossarlammy näme? Öldürmezler diýip näme özüçe bir iştihad etdi. Düşündiňmi? Özüçe bir näme iştihad etdi. Şoň üçin bul aýat indi. Düşündiňmi? Şoň üçin Allah Tagala näme diýip? Ýa-ni hatyba ýazgar, eden zadyny ýazgar näme diýip? Näme üçin siz olara näme beýle ýagşylyklar, doganlyklar etýäňiz diýip? Yuhrujunar rasula we iyyakum. Ýaňy dämi diýe siziň pygamberiňizi we özüňizi Mekgeden näme? Eziýetler berip çykaranlar. Käbir ýagşylyklar etýäňizmi? diýýär. Ýaňky hatyba diýýär. Hatyp gizli-gizlinje ýazypdy. Ýöne näme, Allatagala göni wahyda ugratýar. Hatyp hat ýazdy, özem pylan heleýi saçynyň arasynda örüp gizledi diýýär. Ýet, diýýär. Göni näme pygamberimiz Alyny ugratýar. Git, kerwen çykar, pylanjy düýede heleý bardyr, şonda hat bardyr, tap, diýýär. Diýlen ýerine barýar, kerwen düýede bir heleý otyr, Aly näme etýär, çykar haty, diýýär. Ola ýala mende hat ýok diýýär ol näme? Aly diýýär meň pygamberim ýalan sözlänok diýýär. Allada ýazyly sözlänok diýýär. Alla habar berdi diýýär. Ýalaňaçlaýan diýýär. Ýara haty çykarýaň ýogsam ýalaňaçlaýan diýýär. Etjegimem çyn diýýär. Alyň näme gözünden çynlakaýlyk görýäň kele näme etýär? Saçyny çözüp hatyny çykarýar okap görseler hatypdan mekgelilere pygamberimiz barýar ägäräk boluň diýýär. Niýetinde näme? O müşrigi söýmek däldi-de näme etdi razyýallahu anhu? Öz garyndaşlary näme? Öldürmez ýalak. Hä, Hatybyň garyndaşlarymy? Bir-bir edenje bir ýagşylygy bar bize bolýa, degmäň diýdirjekdi, düşündiňmi? Aslynda şu Hatypdan başga birinden çykan bolsa nämedi? Käfirdi, düşündiňmi? Şonuň üçin göni Hatybyň edenini bilip Omar näme diýýä? Da'ni ýa Rasulallah diýýä, adribu unuka hadal munafik diýýä. Ýa Rasulallah, Buýur diýýär, göni şu munafygyň başyny kakaýyn diýýär. Aslynda sahabalaryň akydasyna näme guýlandy? Şu amaly diňe munafyk etýär. Şeý diýende Resulalla näme etdi? Hatyby istisna etdi, çykardy. Ýok, Omar diýdi. Hatyp Bedre gatnaşan sahaba diýdi. Bedr näme? Musulman kapyr jeňiniň birinji edileni Bedirdi. Bedirde musulmanlar ýeňdimi, ýeňildi? Ýeňdi. Birinji yslam goşuny näme etdi? Iň güýçli küfür goşunyny ýeňende, Allatagala pygambere buşluk ugradyp näme diýdi? Eý, Muhammet, aýt! diýdi. Kim Bedre gatnaşan bolsa, näme günäsi bolsa bagyşlandy diýdi. Şunuň. Allatagalanyň buşlugy bar. Näme diýýär şonda pygamberimiz? Eý, Omar, howlukma, Hatyp Bedri diýýär. Bu Bedre gatnaşan sahaba diýýär. Alla Bedre gatnaşanlaryň ýüregini belledýär we olaň näme? Geljekde näme günä etsede bagyşlat diýdi. Şunuň aslynda hatybyň eden zady näme uly ýalňyşlykdy ýöne Bedre gatnaşdy we Allaňam wadasy bar. Düşündiňmi? Bedre gatnaşan hiç haçan murtet bolubilmeýär. Ulamalar şeý diýýär. Bedre gatnaşan hiç haçan murtet bolubilmeýär, munafyk bolubilmeýär. Ýöne hatypdan soraýar pygamyň, Hatyp näme üçin beýtdiň diýende, Wallahi ýa Resulallah, Alla kalbymy gowy bilýär diýýär. Seniň ýeňilip, olaň ýeňmegini islemedim diýýär. Wallahi Allaň dininiň ýeňlemegini isledim diýýär. Ýöne men bir ýerden ýeke çykan, aňyrda-da näme, şoňňala hossarsyzja garyndaşlarym galdy diýýär. Birden biziň goşunymyzyň aňryk ýöränini bilip-ä, müşrikler-ä, musulmanlar-a gelýär, elimizde kimiň garyndaşy bolsa näme, Öldüriň diýerler edip gorkdum diýýär. Düşündiňmi? Meňem hossarsyz garyndaşlam bady diýýär. Ýöne meňkinem öldürjek bolanlarynda, hä, bular hatymyňky bolsa, bolýa, degmäň diýip näme, bir goýbererler ýalyk. Meňem bir ýagşylyk etjek boldugym diýýär. Niýetimde seň näme, musulmanyň ýeňilip, käfiriň ýeňmekligini islemek näme, niýetim ýokdy diýýär. Emma hatypdan başga bir bolan bolsa näme, o öldürilýärdi. Ol murtet hasaplanýardy. Ýöne hatyp näme? Alla oň ýüregini biler. Hakykatdan ýüreginde näme, erbet niýet ýokdy-da, diňe özi bir näme, şahsy bähbit çagaşy bardy. Şeýdibem näme etdi, hat ýazdy. Şonuň üçin Allatagala şonda-da ýazgaryp aýdyp otyr. We ýatladyp otyr, nähilek müşriklere ezýetler berdi diýip. Tusirruna ileýhim bil mewedde, olara gizlin halla, tusirruna gizlin halla olara bir ýagşylyklar etjek bolýaňyzmy? Olam ýazan hatydy. Wa ana a'lamu bima ahfaytum wa ma a'lantum. Siz gizlin etseňizem näme? Men bilýän diýýär. Ma ahfaytum näme gizleseňiz wa ma a'lantum nämäni äşgärlikde etseňiz. Ýagny öz ylymyň Allaň ylmyny öz ylymyňyz bilen deňemäň diýýär. Allaň ylmy siziň ylymyňyz ýaly däl diýýär. Siz gorkezilen zady bilýäňiz, gorkezilmedigi bileňiz zat diýýär. Emma Allaň ýanynda gizlin zat ýok, gizlenilýän zat ýok. Wa men yef'alhu minkum indi kim içiňizde biri edäýse. Şuňňalak amaly. Musulmanyň ýeňilmegine sebäp boljak, käfiriň ýeňjegine sebäp boljak amaldan, faqad zalla sewa es-sebil, ol azaşar diýýär, sewa, dogry, göni, es-sebil, ýoldan diýýär. Taýyp, indiki yzyndaky aýatlar gelýär. Bul aýata-da näme, musulmanlar gawy düşünmeli. Ýalan gowy düşünmeli. Hasata-da şu wagt. Özüne näme, sopy diýýänlerem, ata-babaçy diýýänlerem özüne, teňli tana-da we oňa uýýanlaram şu aşaky aýata düşünmeli. Näme diýýär aşakdaky aýat? Iýesqifukum ýekunu lekum a'da diýýär. Sen bu wagt olara ýagşylyk edip otyrkaň diýýär. O saňa dost görner diýýär. Düşündiňmi? Iýesqifukum. In ha? Iýesqifukum diýýär. Ýekunu lekum a'da diýýär. Senem eline düşensoň diýýär, senem o düşman saýar diýýär. Ýöne birbada kapyr syýasat ulanýar. Iki topar musulmanma, dogry dämi? Bir topar, iki topar musulmanma bir açyk bir birini oňuşanoklar. Käfir seretýär şulaň haýsyny oýnap ogşap boljak. Düşündiňmi? Onuň birine näme? ýol açan bolýar. Sen dawat ediber diýýär. Sen näme wagyz ediber diýýär. Sen pylan ediber diýýär. Ýöne bu garşydaşlygyňyz gowy däl. Men seň diniň şu taýda, seň düşünjäň ýaýramagyny isleýän diýýär. Şonuň üçin maňa kömek et olary aýyraly diýýär. Allah Tagala sen şolara ynanyp diýýär, beýleki musulman doganynyň tutdulmagyna, gyrylmagyna sebäp bolsaň diýýär. We doly olardan dynansoňlar diýýär. Indi kim musulman bolup galýar o kapyryň nazarynda? Seň özüň nazar musulman bolup galýaň. Näme eder diýýär? Senem tutar diýýär we özüne duşman saýar diýýär. We ýebsutu ileýkum eýdiýehum diýýär. We saňa-da el urar diýýär, damagyňdan tutar diýýär. We elsinetehum agy bissu we agzyndan gelenini saňa-da diýer diýýär. We raddu We weddu lew tekfurun we islärler diýýär senem kapyr etmekligini. Şonuň üçin näme? Şu wagt atababaçy diýýän, sopy diýýän teňli tanalar näme diýýär? Mejlislerde otursalar, sadakada ýatsa otursalar näme diýip gürrüň etýärler? Indi döwür gowy boldy diýýär. Pylan wehhabi diýilseň bolýar diýýär. Ýöne altyn zadjela barmaly diýýär. Öň wehhabi diýseň, pylan diýseň diňlemezdiler diýýär. Indi baryp Taýýyp, biz Teňritanany müşrik saýýas. Biz Teňritana ýalakylaň näme? Gabyrparazçydan yslam saýamyzak. Ýöne o hökümet Teňritanany kimlerden görýär? Musulmanlardan görýär Teňritanany. Allah Tagala näme diýýär? Seňem damagyňdan tutar diýýär. Ýöne näme üçin birinji beýlekiden başlady? Senden howply, hatarly gördi, şoň üçin beýlekiden başlady diýýär. O tarapdan öz meýdançasyny arassalansoň diýýär, In ýesqifukum ýekunu lekum a'da. Olardan dynandan soň, senem tutar, saňam, senem özüne näme, öňkini duşman saýyşar, indi senem duşman saýar diýýär. Soň näme diýýär? Wa ýebsutu ileýkum eýdiyahum. We size-de näme, el uzadarlar diýýär. Sizem ondan tutup başlarlar, sizem atyp başlarlar. Wa alsinatahum bis-su, beýleki wahhabylere, tawhid diýenlere, din diýenlere her tüýsek şyltak atdylar-a, terror diýdiler, ol diýdiler, bul diýdiler. Pikir etme diýýär, sen ak çüýje goýar öýtme diýýär. Saňa-da dilleri bilen näme her tüýsek şyltaklar atarlar diýýär. Wa waddu law takfurun, näme üçin olar islediler diýýär siziň baryňyzyň näme Kapyr bolmaklygyňyzy. Şoň üçin oglanlar bir zada düşüniň. Kommunist diýilýän zat, masson ýewreý diýilýän zat. Yslam adynda göterýän adam goýasy gelenok, düşündiňmi? Sopy bolmagyňam isleýänak hatda. Hatda tarykatçy bolmagyňam isleýänak. Näme bolmagyňy isleýär? Özi ýaly kapyr ýa-da düýbünden ateist, mulhid, dinsiz bolmagyny isleýär. Şoň üçin näme, şu sopy doganlarymyzam, Teňlitana uýýan doganlamyzam, Teňlitana doganymyz däl, deň dogry düşüniň. Teňlitana uýýan ýöne näme? Yslama teşne ylym bilmeýän biz musulman doganlamyz bar Türkmenistan. Indi şolara diýil, emma Teňlitana doganymyz däl, ol kapyr. Ol näme zyndyk, müşrik ol adam, ol gabyrparaz. Ol şaýylaň-hä sünnüleri ýykmaklyk üçin ýasan adamsy. Özem hakykatda bize sponsorçylyk eden zat-a teňlitana sponsorlyk edilýär. Şoň üçin bir kaýda goýuň. Nirde bir ýewreý, ýa bir kommunist, ýa bir ataist, ýa bir şaýy sünnileriň içinde birine dawat etmäne ursgat berse, ýa sünnileriň içinde birine näme, aç-açan telewizorda, gazetde, radioda dawat etmäne ursgat berse, şol adam yslamyň garşysyna ulanýan adam diýip düşüniň. Şol adam sünnediň garşysyna ulanmany a näme garşysyna ulanylýan adam diýiň. Gönnä gurgandan ýa beýlekden teňlitanaň näme wagyzlary goýberilýä, aç-açanam näme nesihatlary we kasetalary hatda biziň kommunist ýurdumyzda-da ýaýradylýa. Düşündiňmi? Bir tarapdan a näme din diýýän wähäbiler aýyrylýa, bir tarapdanam olaň näme wagyzlary ýaýradylýa. Olaň wagzynda näme dine duşmançylyk bolany üçin ýaýradylýar. Olaň wagyzlarynda näme küfür, müşrikçilik ýaýradylansoň rugsat berilýär. Olaň wagzynam uksüm billah, şu oturan ýerimde Alladan and içýän, şu teňlitanaň bir wagzynda Kur'ana gelmeli, bir Alla ybadat etmeli, Rasulallaň sünnedine gelmeli, şu zatlar bidgat, Allaň hökmüne gelmelip arassa wagz etsin, şu kasete ýaýradylmaýar. Sözüm ýalan bolsa soň geläýsinler. Näme diýýär indi geljekki aýat? Ýene Mumtehinäň on üçünji aýatynda Allatagala näme diýýär? Iman edenleri ýazgaryp aýtýar Allatagala. Ýa eýýuhellezine amenu la tetewellew kawmen gaziballahu aleyhim. Eý iman edenler, dost bolmaň Allaň gazabynyň kowumlar bilen. Eý, iman edenler, lä tetevellew, dost bolmaň diýýär, kawmen, şeýle bir kowum bilen, gazyballahu aleýhim, olara Allaň gazaby indi diýýär. Kime gazaby indi Allaň? Ýewreýe gazaby indi, hristiana gazaby indi, kommuniste, massona gazaby indi, müşrige, ateiste, Alla ynanmaýana, aslym adam däl, aslym maýmyn diýene, Müşrikçiligi rowaýat etýäne, deýýusçylygy rowaýat etýäne Allaň gazaby indi. Şolary dost tutunmaň diýýär. Kad ýaisuu minel ahira. Ol adamlaň diýýär, ahyryýetden umydy ýok diýýär. Düşündiňmi? Ýa olarda gowy zat bardyr öýtmäň diýýär. Kapyry Allaň gazaby inenler dost tutunmaň diýýär. Näme üçin? Kad ýaisuu minel ahira. Olar Hä, ahyrete ynanan aklar diýýär. Olar jennet, dowzaha ynanan aklar, ölensoňlar direljeklerine ynanan aklar diýýär. Taýyp, näme diýjek bolýar Allah şuň bilen? Hä? Birini urjak bolsaň musulman näme diýýär? Urma diýip, Allah birden dowzaha seni ýakaýmasyn diýýär. Biz näme etýäs? Kyýamatda dowzah bardygyna ynanýarys. Biri elini serse, kömek etjek bol, kömek et diýse, biz näme diýäs? Ýagdaýyň bolsa et diýäs. Allah saňa kyýamatdanam, inşallah, jennet berer diýäs. Emma ýewreýler, kommunistler näme? Olar jennete ynananaklar, şoň üçibem adamzada gowulyk edenaklar. Düşündiňmi? Olar etmişleri üçin ýakyljak dowzahyň bardygyna ynananaklar, şoň üçibem näme? Adamlary haýwanyň bir topary saýýarlar. Özünden başgan adam saýanaklar şoň üçin ýedi ýaşyldan ýetmiş ýaşla çenli hiç kimi sylanaklar. Aýal erkegi sylanaklar, mollany sylanaklar, alymy sylanaklar, Allany, Rasulyny, pygamberi, metjidini sylanaklar. Gelin gyzlar hiç bir zat sylanaklar. Näme üçin? Kad ýaisu minel ahire diýýär. Olarda mukaddes diýilýän zat ýok. Olarda sogap günä diýilýän zat ýok. Heý, akylyňa sygýarmy, biriniň kalbynda sogap, günä diýilýän zat näme, bar bolsa? Ýa, jennet, dowzah diýilýän zat bar bolsa, Kuran okadan üçin näme, öldürilmek? Ýa, Alla diýeniň üçin ýigrenilmek? Alla diýeniň üçin ýigrenilýän bolsaň, din diýeniň üçin ýigrenilýän bolsaň, diňe Kuran, hä, okadanyň üçin, saňa iň soňkysy.